قال الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية katika risala yake hiyo hukumu al-intima hukumu ya kujinasibisha na firaq na al-ahzab vikundi vikundi na jamaat al-islamia nini hukumu ya kujinasibisha na hayo asema khulasatul kalam ايوه لما حصلت حصلت تلك الفرق منتسبه الى الاسلام ilipotokea vikundi hivi vyenye kujinasibisha na Uislamu munshaqqatun anil umur anil amud alfikri lilmuslimin walojitenga na uti wa mgongo wa Kiislamu na asli ya Uislamu ilipozuka vikundi vilivyo jiondoa na Uislamu na vikajivua kabisa na asli ya Uislamu dhaharat alqabuhum ash ikazuka majina ya ahli sunna majina ya kisheria almumayyizati lijamaati almuslimina ايوه المميزه لجماعه المسلمين لنفي الفرق chenye ku kuitofautisha jamaa almuslimin ايوه jamaa ya uislamu wa haki linafi alfiraq ايوه ili wawe ni wenye kutenga au kuepusha na vikundi vikundi ikazuka majina yao ambayo kuwa itakuwa ni sababu ya ku ya kuzuia vikundi vikundi katika dini mfahamiana pindi jamaa zilianza kutokeza wao wakawa na majina za kisheria ambazo kuwa itakuwa ni sababu ya umma kubakia umma sahih na vikundi potofu zitakuwa zenye kubainika wal ahwa'i anhum kadhalika itakuwa ni sababu ya nafyu al ahwa'i kuepusha na kutenga ahwa matamanio mabovu aiywa kwa waislamu سواء ما كان لهم من الاسماء ثابته لهم باصل الشرع sawia majina hizo ambazo kuwa zilizuka ni majina ambazo kuwa zilikuwa ni thabit bi asli shar'i majina zilizothubutu na sheria asli ya sheria yani Qur'an na Sunna ya aljamaa kama vile jamaa alfirqa najia naam jamaa imekuja katika hadithi wakadhalika alfirqa an-najia atwaifatul mansura tayib au biwasitati iltizamihim bisunani amama ahli albid'ah au majina yalozuka kwa ajili ya wao kusimama mbele kukabiliana na ahlul bid'ah in majina mukabala ya ahlul albid'ah wakawa na majina ولهذا حصل ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الاول ndiposa ikawa kuna mafungamano baina yao na والصدر الاول نم مصحابه رضوان الله عليهم اجمعين فقيل لهم السلف وكيتوا السلف نكيتوا اهل الحديث نكيتوا اهل الاثر واهل السنه والجماعه ما جينا يعني كوفغمانيشا الصدر الاول كوفغمانيشا صحابه رسول الله آه، رضوان الله عليهم اجمعين naam kisha akasema wa hadhihi alqab ash-sharifa tukhalifu ayi laqabin kana hizi majina tukufu zatofautiana na majina zinginezo zote naam za vikundi li ayi firqatin kanat min wujuh zatofautiana na majina za vikundi potofu kwa namna mojawapo za namna kwa njia miongoni mwa njia majina ya ahli sunna wal jamaa ziko kinyume sana na majina ya vikundi vinginevyo kweni makini hapa al miza ya kwanza tofauti ya kwanza baina ya majina ya ahli sunna na majina ya vikundi hivyo hizi ni tofauti na sifa na mizani za kujulia jina ya watu wa haki na jina za watu wa upotofu ya kwanza انها نسب لم تنفصل walau lahdha عن الامه الاسلاميه ukizingatia majina ya ahli sunna nam ni majina ambazo kuwa wavua wala dakika moja kutokamana na aiywa al-umma al-islamia umma umma wa islam majina yao haijawavua kutokamana na umma wa Kiislamu mundu takwiniha ala minhaj nubuwa toka ilipo asisiwa au ilipotoka tokea jina hilo na kulingana na manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam haija tofautiana fahiya tahwi jamii almuslimina ala tariqatin ar-ra'il al-awwal ni jina ukiliangalia linawakusanya waislamu wote naam waislamu wote kama ilivyokuwa katika ar-ra'il al-awwal enzi za watu wa mwanzo kundi la mwanzo yani maswahaba waman yuktada bihim fi talaqqi al-ilmi na kadhalika wale ambao kuwa wafuatwa katika kupata kuchukua dini yani maaima utapata haya majina katika zama za wale maaima haitofautiani nao فهي تحوي جميع المسلمين على طريق الرأي الأول ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمهم كذلك inawakusanya Uislamu kwa njia ya kuifahamu dini kama walivyofahamu sahaba kama walivyofahamu maaima wa dini hii wabitabiatil adwa ilayhi na kadhalika katika tabia yani mwenendo wa kulingania Uislamu yani majina haya ukiona katika dawa katika mathalan wakajita ahli alhadith ukawaona hao ahli alhadith namna ambavyo kwa wanalingania watu katika hiyo hadithi ambayo kwa wanasema utapata wailingania kama vile mtume alivyolingania watu katika Uislamu yani hawajaenda tofauti na mwenendo wa mtume swalla salam katika kuwalingania watu katika Uislamu mhm. wa daruratun inhisaru alfirqa annajia fi ahli sunna wal jamaa na utapata kuwa majina hayo nam ni yenye kuhisisha nam udharura wa inhisar alfirqa najia fi ahli sunna aljamaa inahisisha kuwa yani yaleta hisia kuwa firqa najia ndo ahli sunna aljamaa kundi ambalo kuwa litakuwa lenye kuokoka na kusalimika ni ahli sunna waljamaa wahum ashabu hadha almanhaj nao ndio wenyeji manhaji wahiya la tazalu bakiyatun ila yawm alqiyamah na litakuwa lenye kubakia liko mpaka siku ya kiyama akhdha min kauli sallallahu alaihi wasallam jina lenyewe au wameshikamana nao tukamana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam la tazalu tu'ifatun min ummati mansuratun ala alhaq haita koma kuwepo kundi katika umma wangu ni wenye kunusuriwa au wanusuriwa katika haki mpaka siku ya kiyama itabakia katika umma wangu kuna kundi lenye kunusuriwa kwa kushikamana nao na haki mpaka siku ya kiyama walikum salaam nataka idhan katika hii nukta ya kwanza au hii sifa ya kwanza naam hiya jami'atul lilmuslimin ni jina utapata kuwa jina lao la wakusanya waislamu wote ni jina lenye kukusanya waislamu wote wala hai haibagui waislamu haiwagawanyi waislamu kinyume na majina ya vikundi vingine ni venye kuwagawa kuwagawa waislamu na kuwafarikisha waislamu hii ni sifa ya kwanza ya majina ya ahli sunna atani sifa ya pili ya majina haya anna tahwi kulla alislam ni jina lenye kukusanya uislamu wote jina la kwanza ya kukusanya waislamu jina la pili inakusanya kila jambo la Kiislamu alkitabu wa sunna kitabu na sunna فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنه زياده او نقصا haitofautiani hiyo majina yao na jambo ambalo kuwa linakhalifu Qur'an au Sunna kwa kuongeza au kwa kupunguza utapata jina lao kuwa la kusanya Uislamu wote na wala si lenye kuongeza katika Uislamu ni jina lenye kuongeza kitu katika Uislamu au jina lenye kupunguza kitu katika Uislamu kwa hivyo ni jina la Kiislamu ni jina ismun lilislam ni jina la Uislamu kinyume na vikundi tupata majina yao sio sio Uislamu ni kitu ima nje ya Uislamu au kimeongezwa katika Uislamu tumfahamiana mtapili atalita katika sifa ya tatu ya majina ya ahli sunna annaha alqabun minha ma huwa thabitun bisunna sahiha ni majina ambayo kuwa yamethubutu imma kwa sunna sahih wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahli al-ahwa wal firaq ad-dalla na mengineo ni majina yalo zuka kwa ajili ya kukabiliana na ahlul ahwa majina kuwa yalikuwa ni sababu ya kukabiliana na ahli ahwa ili kuwa kuwatenga liraddi bid'atihim ili kurudi bid'a zao watamayuz anhum na kujitofautisha nao ni majina yaliyokuja ili ahlul haqi wajitofautisha na ahlul batil wa ibadul alqalti bihim walimunabadhatihim na ili kuepusha kuchanganyana e, eh, watu kutojua ni wepi ambao tuwafuate ni majina ambayo yamekuja ili kubainisha watu wa kufuatwa na wa kutofuatwa walimunabadhatihim na kwa ajili ya kuwatenga ahlul alul ahwa ni majina yalokuja ili kuwatenga alul ahwa falamma dhaharat albid'a tamayazu bi sunnah mathalan ilipozuka bid'a wakajita sunna sinni watu wa sunna na nyi ahlul bid'a faib yani walipozua mambo katika dini aiywa ahlus sunna nani waislamu wakasema la nahnu sunniyun waliokuwa katika njia ya mwanzo walamma hukima ar-ra'i tamayazu bil hadith wal athar na pindi ahlul ahwa walipotumia rai walipojulikana na na rai katika dini ahlusunna wakasema sisi ahlul hadith wal athar sisi dini letu litakuwa ni kulingana na hadith na athar ya wanachuoni wema walamma fashat albid'a wal ahwa fil qulub na bid'a ilipoenea nam katika watu waliokuja baadaye tamayazu bil hadith salaf wakawa ni wenye kujiita salaf wakawa ni wenye kujiita kama ilivyokuwa katika zama hizi pindi watu walipokuwa hiyo na mambo yao kinyume na mwongozo wa wema waliotangulia ikawa jina as-salafia leo hii yatumika zaidi jina salafia yani sisi mambo yetu lingana na wale ambokuwa waliotutangulia salafuna as-salih wa hakadha nasema hivyo kuhusiana na majina mengine idhan hii sifa ya tatu ni kuwa jina lao katika sifa zake aiwa thabitatun bisunna ni majina zilizothubutu na sunna majina zilizothubutu na sunna yani imekuja hadith au katika Qur'an aiyo kuwa limetajwa kinyume na ahli ahli ahwa ahli ahwa wakajaribu hila kujiita kadhalika kwa majina zilizokuwa katika Qur'an ikhwanul muslimin jama'atu tabligh sawa wakajaribu hilo lakini haitoshi nini haitoshi tuwarejesha haya tuchukue la mwanzo je ikwanul muslimin ni uislamu wote la je ni ni yakusanya waislamu wote la tupata kuwa lazima utie kidole tia sahihi hapa sajili ndipo uingie katika ikwanul muslimin jamaat tabligh nafsu shay hata jamaatu mpaka uwe tablighi mpaka uwe na alama ya tabliki alama khuruj kama hujatoka wesi idhan wamevua waislamu wamevua Sheikh Ibn Baz asema kuwa almuslimuna kullu man ballagha risalatu risalatu nabi huwa tablighi yeyote atakayefikisha ujumbe wa mtume yeye ni tablighi yeye ni kinyume na tablighi wenyewe ambokuwa kuwa huwezi kuwa sisi hapa si matablighi <coughs> sisi hapa sio iwa kiufahamu wao kwa nini kwa kuwa si tablighi ni kufikisha wewe wafikisha lakini wewe kwao mpaka ushikamane na misingi yao aiywa mpaka utoke siku tatu utoke siku ngapi saba arobaini miezi sijui ngapi nne hapo ndipo ukanywa uka, uka, uka, uka hiyo misingi sita vizuri خلاص tablighi idhan waislamu waliosalia bali acha na waislamu maulama ambao kuwa umri wao wote wamemaliza katika jihadu ilmi kufikisha dini na kufunza na kuelewesha watu dini yao na kutoa khutba na muhadharat msikitini kufahamisha watu dini na kulingania watu wakaingia katika Uislamu madam haja kunywa misingi sita yeye sio mubaligh sio tablighi wamevua watu wajivua watu Allah musta'an arabi katika sifa ya nne ya majina ya ahli sunna nam an aklu alwala walbara walmuwalat walmuadat didi ladaihim huwa ala alislam la ala rasmin bismin muayyan wao kupenda kwao na kuchukia kwao aiywa wao kupenda kwao na kuchukia kwao na muwalat kusuhubiana na muadat na kufanyiana wadui aiywa huwa ala alislam ni kwa ajili ya uislamu wao kufungamana kwao na watu au kutengema uh, kufarikiana na watu ni kwa ajili ya Uislamu <laughs> la ala rasmi bismi muayyan si kwa ajili ya alama fulani si kwa ajili ya jina fulani wala ala rasmi mujarrad au kwa ajili ya jina tu mujarrad jina inama huwa alkitabu wa sunna fahasb ni kitabu na sunna peke yake wao kupendana na watu na kuchukiana na watu ni kwa ajili ya watu wanashikamana na kitabu au hawajashikamana nao wamefahamu inavyotakana au hawajafahamu inavyotakana hiyo ndo mizani yao kupendana na kuchukiana na watu kinyume na jamaat jamaat tabligh jamaat ikhwan na wengineo watawapenda kwa nini kwa wewe kuwa ikhwani kwa wewe kuwa si kwa kuwa wewe ni muislamu sisi tuwapenda nadhani ilikuwa kuna swali hapa katika daura uliulizwa aiywa kuhusiana na ahli al-ma'siyah kuhusiana na ahli je sisi ahli sunna tuwa tuwafanyeje sisi msimamo wetu dhidi au kwa ahlulmasya ni nini nikataja kauli ya Sheikh ulislam sisi tuwapenda kwa kuwa waislamu kwa kuwa waislamu tunawachukia kwa ajili ya maasi jambo ambalo likuwa analifanya au za pombe afanya kadha tuwachukia kwa, kwa ajili ya hilo lakini kwa kuwa ni muislamu ni walihi alayhi mshafahamu kinyume na vikundi vikundi hivi mtu swalih aiywa ni katika wanachuoni lakini si tablighi si ikhwani si tahariri si kadha aiwa si daish si alshabab atapendwa la huyu muweni jamani hiyo ndio hukumu kwao hatopendwa na ilhali ni muislamu shona wa ahli sunna ahlul masiya wanawarehemu ahlul masiya wanawarehemu vipi katika uhai wanawarehemu katika kufa kwao wanaorehemu katika uhai wao wanawalingania wanawanasihi wanajaribu kila uslub ya kuwarejesha katika haki faib na watakapokufa nam fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbika walilmu'minin maadamu wamekufa pasina madhambi ambayo yanawatoa katika Uislamu istaghfir lahum ahli sunna wanaombea rahma waislamu wote maadamu hajatoka katika daira waislamu ama jamaat hizi hawaombei waislamu rahma na katika uhai wao wanataka kuwapotosha kutokamana na haki hizi tofauti baina ya ahli alhaq na ahli ahli alahwa kwa hivyo lanne katika tofauti baina ya ahli sunna katika majina yao na ahli bidah aiywa wala uha wa barauha lilislam waislamu ahli sunna waljamaa kupenda kwao na kuchukia kwao ni kwa ajili ya uislamu na jambo ambalo kwa lafungamana na uislamu kinyume na vikundi vilivyobakia الخامس أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم majina ya haya ya ahli sunna haikuwa ni sababu ya wao kufanya taassub na mtu yeyote ila mtume sallallahu alaihi wasallam hawajafanya taassub na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bali Sheikh Islam ambapo atapinda anjibiwa hajajibiwa amerudiwa hajarudiwa al-Imam Ahmad Imam Ahli Sunna ambapo atenda kinyume na sunna hiyo amejibiwa hajajibiwa na bali wote al-Imam Malik asema min a'immati sunna aiwa kullu yuqadu min qawli wa yuraddu hii ndio msingi kwetu kila mmoja wetu sisi maneno yake chukuliwa na arejeshewa maneno yake ikiwa kinyume na na, na, na sunna na dini aiyo illa rasulullah illa nam vikundi hivi viweke katika mizani yamechukuliwa mafunzo ya dini aiyo ama hayajachukuliwa hayajachukuliwa kwa nini kwa kuwa huu si shekhi wetu shekhi wetu ni fulani Muhammad bin Ilyas aiyo ni Hassan al-Banna ni kadha hizi misingi ni misingi zenyu nyinyi aiyo eh, niniyo juu ulama au kadha najd au ulama kadha wamegawa watu kwa misingi hizo aiywa lilmashayikh ahli sunna hawana hiyo taasub li sheikh nahtarimuhum ayo kuwa ni wanachuoni wetu ni wakubwa katika ilmu wametusaidia katika kufahamu dini yetu tuwapenda kwa khidma ambayo wamefanyia dini pale ambapokuwa wamekhalifu au wameteleza ayo yarekebishwa na watafutiwa udhuru ambao kuwa walingana na hali yao maadam alikuwa ni mtu wa khairi na ataka khair hapa pengine haikumfikia pengine hakujua na hii kauli ni batil hatuikubali kauli yake ni batil hatuikubali lakini ana udhuru pengine haikumfikia alijitahidi Mwenyezi Mungu amrehemu kwa heshima kinyume na vikundi tofauti tofauti lazima uwe na mfuasi wa Sheikh wewe si mfuasi wake خلاص wewe sio katikao hili ni jambo la la tano aiyo lam takun da'iyatun litaassub majina haya haikuwa sababu ya wao kufanya taassub na yeyote ila ila uislamu ila mtume sallallahu alaihi wasallam asadisa tofauti ya sita anna hadhihi alalqab la tufdi ila bid'ah wala ma'siyah wala asabiyya li shakhsin muayyan wala li ta'ifatin muayyan muayyana majina haya ya ahli sunnah haijapelekea zama katika zama wala sehemu yoyote hiyo ila bid'a katika bid'a majina ya ahli sunna haijawahi pelekea watu katika bid'a kinyume na majina ya vikundi vikundi imewafikisha haijawafikisha katika bid'a zao wala ila maasiya wala haijawahi pelekea watu katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala bali imewapeleka katika kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini طيب wala asabiyya li shakhsin muayyanin wala haijafanya kuwa ndo sababu ya watu kufanya asabia kwa mtu fulani wala ifa muayana wala kwa ifa kundi la fulani haijapelekea hilo kinyume na majina ya vikundi hivyo vimesababisha taasub we kama sio katika jamaa we sio katika sisi we kama humsikizi sheikh we sio katika sisi wametofautisha watu wamefarikisha watu hili jambo la la sita majina ya ahli sunna aiywa mukhtasar la tufdi ila al-mukhalafa haipelekei mukhalafa wa aina yoyote si kubwa wala ndogo majina haya hayapelekei mukhalafa ya aina yote intaha kalamuhu rahimahullah maneno yake Sheikh Bakr Abu Zaid hiyo yamekomea hapa katika maneno yake eh, khulasa ametaja mambo mawili kwa nini majina yamekuja kwa nini majina yamekuja kisha yalipokuja majina akatupatia sifa ya majina haya kinyume na majina ya ahlul bid'ah akatutajia mambo sita sifa za majina haya al-awwal mulakhas ايوه فصل بين القاب الشرعيه والقاب والالقاب ايوه الفرق tofauti baina ya majina tafadhali nam ya kisheria ahli sunna na majina ya vikundi alqab alfiraq al-awwal jami'atu lilmuslimin ni majina wote athani jami'atu lilislam ni majina yenye wote haijaacha sehemu katika uislamu jami'atu lilislam athalith thabitatun bisunna wa kawaidi shar'iyya ni majina yalothubuti kwa sunna au kawaid za kisheria sahihi kinyume na majina ya vikundi arabi walauha wa barauha lilislam kupenda kwao na kuchukia kwao ni kwa ajili ya Uislamu si kitu kingine faib alqamis lam takun da'iya litaassub haijawahi kuwa majina haya ndo sababu ya taassub haijawahi kinyume na majina ya vikundi wasadis al-akhir la tufdhi ila al-mukhalafa ni majina yasiyopelekea mukhalafa bali tufdhi ila al lilkitabu was ni majina ambayo kuwa yapelekea kuafikiana na sunna inshallah katika darasa ijayo tutaangalia maana aiywa ya majina haya aiywa taarif بمسميات أهل السنة والجماعة باختصار تعريف خصياننا هذه مجينة ومختصر إن شاء الله كتبها دراسة إجايو والله أعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا